عظيما Nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, nastavljamo govoriti o čovjekovom putovanju prema konačnom odredištu, prema džennetu ili džehennemu. Naime, govorili smo o izlasku duše iz tijela. To je prvi veliki događaj i prva ahiretska stepenica, ahiretska vrata. Vraćanje duše ponovo u tijelo. Zatim kaburski stisak. Zatim kabursko iskušenje u vidu ispita od strane dva meleka. Zatim život u Berzahu koji je ili džennetska baša ili džehennemska provalija i dolina. Nakon toga ide prvo puhanje u rog, to je smak ovoga svijeta, a nakon toga ide drugo puhanje u rog, proživljenje, odnosno vraćanje života svemu što je umrlo na ovoj zemlji. Osma stanica je okupljanje stvorenja na ovoj zemlji na kojoj živimo sada, deveto je šefat za uzimanje našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame, da presuda počne. I dođu smo do desete stranice, stranice koja je u stvari srž sudnjega dana. Kao što je refat srž hađa. A to je obračun sviđanje računa. Cijela ova priča, sve ove stanice, sve ove ova mjesta, ovi događaji koji će proći su u stvari zbog ovoga velikog događaja. I šefat našeg poslanika sallallahu alejhi je u tome da počne taj događaj, jer ljudi više neće moći da trpe teškoće sudnjega dana. I taj događaj će početi na drugoj zemlji, ne na ovoj zemlji. Jer će ova zemlja biti zamijenjena, a dok se bude zemlja mijenjena, ljudi će biti u tami ispred mosta koji vodi preko džehennema. Tako je opisao poslanik Salovahu A nova zemlja opisao ju je da je ravna kao disk, nema neravnine na njoj, niti mjesta gdje bi bilo ko mogao da se skloni i sakri. Bijela, poput brašna u nekim predajama, a u drugim predajama malo zanosi na srebro. Ne baš potpuno bijela, ali može se uvrstiti u bijele boje. Nikada na njoj grijeh nije počinuo. Ovo su riječi poslanika samo alejhi ve Na toj zemlji onaj koji je prvi čuće jednako dobro kao i onaj zadnji. Znači čak i akustika neće biti kao na ovoj zemlji ovdje gdje se glas gubi kako više prolazi, ne. Sve će da se čuje, sve će da se vidi. Iako moram naglasiti ovdje, imajte na umu, da postoji dio učenjaka koji smatraju da ove promjene na zemlji koje će se desiti i obračun ljudima i stvorenjima desit će se na ovoj zemlji a tumače ajet jeumetu tubeddenul ardu ardu na dan kad se zamijeni zemlja drugom zemljom, to jest kad se zemlja promijeni ova koja je sad ovakva kakva jeste sa vrdima pa postane ravna i izdužena a Allah najbolje zna. Ono što je bitno na toj zemlji sva stvorenja svoje. I ljudi, i džini. I to na položaj, odnosno u stanju koji govori o nemoći, Koji govori o iščekivanju protkanom straha. I kao što Allah Đelešanu kaže, vidjet ćeš ljude. Svaki ummet džatije na koljenima i svako će biti pozvan po svojoj knjizi po dijelima koje je uradio. Taj događaj ljudi, nažalost, Nikad nisu bili u većem gafletu kao danas. Allah najbolje zna. Iqtarabe li nasi hisabuhum wa hum fi gafra Ljudima se približio čas obračuna. Ne samo da će biti, nego se približio obračuna njihovog. A oni u gafletu. Nehajem okrenuli se od te priče. Šta je gaflet? Gaflet je stanje u kojem znaš za informaciju, ali ne mariš. Na primjer, student zna da ga čeka ispit 13.9. Ali baš ga briga, on hoda na moru. Ne čita knjige na osnovu koji treba da položi ispit. To je gaflet. Nije gaflet neznanje. Da ljudi ne znaju da je ima sudni dan. Ljudi znaju da ima sudni dan. Ali se ponašaju kao da ih nije briga. To je gaflet. Znaš ali kao da kažeš nema veze. Zatim to ovdje slika taj gaflet ljudi. Fi gaflet. Oni su u takvom gafletu kao da su u nekoj posudi, u nekom buretu. I taj nemar kao da ih je zarobio, oni iznad njih, ispred njih, oko njih. Kompletno su u I srcem, i tijelom, dijelima pokazuju da ih to nije briga A i riječima govore da ih nije briga. I čak i kad im kažeš, okrenu se, ti samo pričaš o tome, ti samo pričaš o smrti, ti samo pričaš ovako. Muharidun, daleko, okrenuli se skroz od te priče. وَمَا يَتِيهِ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِ مُحْدَث إِلَّا سَمَعُوهُ وَهُمْ يَلَعُونَ I kad god im dođe opomena nova od gospodara njihovog, Zadnja opomena je Kurna. Oni to čuju pažljivo, ali cijelo vrijeme se igraju. Znači, nije u pitanju neznanje. U pitanju je nepostojanje volje i nepostojanje dovoljno ubjeđenja kada je u pitanju taj dan. je I oni se igraju i stalno ta njihova igra i zabava kroz život to se obnavlja non stop kroz život jednog takvog čovjeka i kroz život tih naroda koji su u nemaru, u gafletu kada je u pitanju sudnjega. Lahijete kolubu, a srca im daleko. U igri, u zabavi, a čas obračuna se približio. Dobro. Šta se traži taj dan? za šta treba položiti račun? Generalno dvije stvari koje je poslanik Alek Salatu Veselam u brojnim hadisima pojednostavio, spomenuo nekad jedno, nekad drugo, ali sve se to svodi na dvoje. I ovo dobro zapamite. Polaganje računa se polaže za dvije stvari. Za ubjeđenja, i za djela. Ono šta vjeruješ bit će postavljeno da li je istina ili nije, da li je usklađeno s onim što su poslanici govorili ili nije, da li je Bog jedan ili ga ima dva ili ga ima tri ili ima sto tri, da li se može živjeti daleko ispod kišobrana poslanika i poslanstva ili se mora pod njihov kišobran, pod njihovu nauku poslanstvo koji su oni donijeli. Mada je džeptumul burseli. Kako ste odgovorili poslanicima? Da li se može vjerovati u džennet i da li nema ga, da li ga ima, ko zna, ima, ko zna, nema, po života, posle smrti? To su ubjeđenja za koje slidi obračun. I druga stvar, to su djela dijela prema Allahu Đelešanu, najvažnije dijelo namaz. Prvo zašto će se polagati račun na dan danu kod Allaha, kada je u pitanju Allahovo pravo, je namaz. Ako bude namaz dobar, ostalo će isto biti dobro. A ako namaz ne bude dobar, sve drugo će biti a kad su u pitanju dijela prema ljudima, prvo je život ljudi. Jer prve kazne, prvi obračuni, kako je Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao, u međuljudskim odnosima bit će za prolivenu krv. Zašto? S pravom ili bez prava. I zbog toga su naši učenjaci spojili to dvoje Polaganje računa za namaz kada je u pitanju Allahovo pravo, a polaganje računa za krv kada su u pitanju međuljudski odnosi. Ponovit ću još jedan put. Zašta se polaže račun na sudnjem danu? Za dvoje. Ispravna vjerovanja i dijela koja radiš prema Allahu i prema ljudi. Zato se polaže račun. I zato o tom dvome čovjek treba da vodi računa. Kako će se polagati računa? Polagat će se na tri načina. Prvi vid obračuna koji će početi cijela ta priča na toj novoj zemlji je dijeljenje listova dijeljenje knjiga dijela koje je čovjek uradio na ovoj zemlji. Nakon toga ide ispitivanje. Svaki čovjek pred Allaha će doći bez posrednika da odgovara za to što je napisano u tim I treća vrsta obračuna je vaganje koliko vrijedi ta djela. Ali neće se vagati samo djela vanjska, nego će i ono što je u prstima biti izneseno da se i ono izvaga koliko vrijedi i zato će se vagati i onaj koji je činio djela, vagat će se i listovi, vagat će se i sama djela. Sve to će biti izvagano. Podjelom knjiga, usmenim obračunom, i naranjem koliko vrijede ta djela. Kako će biti podjela knjiga? Šta su te knjige? Odakle te knjige? Kakav je Allahov odnos prema tim knjigama? O tome ćemo, inša Allah, sljedeći petak. Kulu kao bihada, raku. lani, uraku, oni satiri sa